tarda, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Eh, eh, bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball de en redacció de Sala Folgadell d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils apel·liando i en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com que teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit i que a més avui teniu el WhatsApp en el qual ja vos estem fent durant tot el dia d'avui la pregunta qui és el culpable de l'actual situació del València, l'IM, Nuno o la plantilla. Nota d'àudio al WhatsApp 627 98 03 36. Notes d'àudio al 627 98 03 36 amb la pregunta qui és el culpable de l'actual situació del València, l'IM, Nuno o la plantilla. Com que tenim poc de temps, tenim moltes opinions vostres, gràcies a Déu, i també tenim la prèvia del València Sèlit, no perdem el temps i anem ja amb les 5 fotos. Y si dan pel gol, el Valencia juga de que la jornada de la Champions obligada a no tropezar después del fracaso a Bélgica. Nuno aseguro que, asegura que sirán abore la puerta contraria. No podemos ignorar que también tenemos que tener nuestra idea de juego. Eh, sí contrarrestar eh, los puntos fuertes del adversario, pero intentar imponer la nuestra. Y la nuestra no es otra que ir a por el gol. Entrenament baix la neu. El València s'ha exercitat baix la neu amb els 19 futbolistes disponibles. Fins i tot Javi Fuego amb molèsties s'ha exercitat. Partit vital en el que, com diu Paco Alcácer, només val guanyar. Sabemos la importancia de, de ese partido. Yo creo que no hace falta ir a una habitación, como, como tú dices, para, para hablar la, las cosas, sino yo creo que, que están más, más que claras las cosas y, y, y, lo único que vale mañana es ganar y el equipo lo sabe y jugador por jugador yo creo que a quien le pregunto lo sabrá. Mustafi va per allà, tot i que demà serà la prova definitiva. Tot apunta que el trencament és molt important i podria perdre's tot el que queda d'any. El descans més dolç, el del dia d'avui de la plantilla Granota, després de guanyar 0-3 al Molinón. Demà tornar al treball i a preparar el partit de divendres davant un Betis en crisi. A continuar la ratxa, València Bàsquet juga demà a Eurocup davant el CAI que acaba de canviar d'entrenador Carles Duran. Espera una extra motivació local amb el canvi a la banqueta. Los jugadores pues van a tener un punto de, de motivación y responsabilidad y eso es lo que, lo que creo que puede pasar, pero en la línea que hablábamos, ¿no? Yo creo que lo importante es nuestros detalles y nuestras cosas. Les 11 de la nit i 34 minuts. Fem una pausa per a la publicitat i de seguida ja estem, com és habitual, el dilluns, el dia de l'oient. El WhatsApp és nostre, però les opinions són vostres. Volem sentir-vos i què opineu al voltant de l'actual situació del, del València. Qui és el culpable? Lim, Nuno o la plantilla? 627 980336 a tornada de pausa estem sentint la vostra opinió en la vostra veu, en la vostra veu així en el dia de l'oient en la 97.7 ràdio en Esports 97 nit que com cada dia va fins a la una de la matinada La Champions del València passa per Rússia i per la 97.7 Ràdio. Dimarts, el València afronta una final en Sant Petersburg si vol estar en els vuitens de final de la Lliga de Campions. Des de les 5 i mitja de la vesprada et contem l'encontre que començarà a les 6 davant el líder del grup, el Zenit Arena, Zenit València. A més, si vols viure la retransmissió des de més a prop, vine a veure'ns a València on the Rocks, en Passeig de l'Albereda 45, perquè tot l'equip d'Esports de la 97.7 Ràdio estarà retransmetent este partit des d'allí. Ningú et conta el futbol com Manolo Montaldi, Salva Folgado i els temps en Esports 97 el partit. Recordo, València Zenit, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Pro Ocasió Taxco, Redford de Valencia, Fotopro, Toyota Valencia y Teletaxi. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. ¿Cómo estás? Soy Lucas Oron, jugador del Valencia. Nosotros correremos, defenderemos, marcaremos goles y siempre dejaremos la piel en cada minuto. ¿Y vos qué vas a hacer? Consigue 30 collarines Estrella Damm para venir a Mestalla a apoyarnos. Reúne 30 collarines promocionales de Estrella Damm y consigue una entrada para un partido del Valencia en Mestalla. Estrella Damm, cerveza oficial del Valencia Club de Fútbol. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Tía, ¿te has enterado de que el Forca está a 6.290 euros? Ya, ya te he oído en la radio. Pues ahora mantienen la oferta hasta el 30 de noviembre, que te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros y encima con Autostar Stop, aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Forca que encima mola, 6.290 euros. Mary, tranquila, que es solo un coche. Eh, sí, sí, pero 6.290 euros. Condiciones en Ford.es. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Esta Navidad su mesa lucirá siempre perfecta con Levante, el mercantil valenciano, y su mantel navideño antimanchas. Dos modelos, uno rectangular y otro redondo, con los que podrá vestir su mesa navideña de forma elegante y práctica, con un tejido especial que repele los líquidos y de fácil limpieza y lavado. Elija su modelo. El domingo 29 de noviembre, la cartilla con Levante, el mercantil valenciano. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 37. Sabeu que els dilluns hem instaurat el dia de l'oient. És el vostre dia, és el dia en què vos demanem opinió, tots els dies la demanem en el Twitter, però la volem sentir de la vostra pròpia veu. I per això tenim un WhatsApp, el 627 98 03 36, perquè envieu notes d'àudio en la vostra pròpia veu. Volem sentir la veu de l'oient. I la pregunta que estem fent doncs, en el dia d'avui qui és el culpable de l'actual situació del València? Lim, Nuno o la plantilla? 627 980336 en el dia de l'oient, el WhatsApp és nostre i aquestes són les vostres opinions. WhatsAppéame Whatsappeame Whatsappeame Eh, bona, soy Pablo de Eh, sí, està clar que el principal senyalat i víctima per l'afició és eh, Nuno i però crec que no té tota la part de la culpa encara que la macho Díaz sí eh, perquè jo crec que els jugadors també tenen que ver vull dir, com Parejo Gallà, jo crec que l'any passat van ser molt determinants i molt més importants en l'equip eh, però, per, però ja en quant a Nuno jo l'únic que de moment no el veig fora i l'únic que crec que el pot tirar és que el València no classifica per actors de Champions ni passi la fase grups encara que lo d'este cap de setmana cap a les Palmes també és pedagoga perquè feia temps que jo no me veia més talla una panyolada tan gran cap a l'entrenador ni que un, un equip tan baix de, de la part de baix de la taula et dominava i et burlava tant en Mestalla. Soc Héctor Rosell del Cira i jo penso que és clar que no té la seva part de culpa. Per exemple, moltes vegades, amb el, com el partit de l'Espanyol, no trau l'alineació que en teoria hauria de traure. Inclou moltes vegades a jugadors inferiors davant equips que en teoria tens que treure els 3 punts i no els fas. Però també és veritat que els jugadors moltes vegades no donen el 100%. Y cuando no donen el presente en el camp el equipo nota Es verita ya que he dit, que uno te la a part de culpa pero el jugadors también. Mm, buenas a todos, eh, bueno, mi nombre es José Luis y os escucho desde Valencia Capital. Soy el dueño del Twitter Tots en el Valencia, arroba VCF Y bueno, yo creo que esta pregunta tiene una solución bastante clara y es que los culpables son los tres, sin duda. Peter Lim por la mala gestión del club que está llevando, porque viendo los resultados, que no expulse a Nuno por muy amigo suyo que sea o cualquier negocio que tenga con él, es un poco incoherente. Luego también Nuno, evidentemente, porque después de todo lo que ha hecho de quedarse él solo como director deportivo y dirigir todo el equipo, ver que se está yendo todo a la ruina y no dimitir me parece patético, pero no creo que ellos sean los únicos culpables, porque al fin y al cabo los que juegan también son los jugadores, dejando a un lado que obviamente para mí el mayor culpable de todo esto es Nuno, los jugadores también tienen un poco de culpa, ¿no? Porque muchos de ellos no van en rendimiento, jugadores que han costado una pasta y no lo están demostrando. Bueno, yo esa es mi opinión, pero ante todo, amo en Valencia en las buenas y en las malas. Venga, saludos. Hola, muy buenas noches, Manolo y Salva, soy José Castelló y esta vez nos llamo desde la playa de la Batacona, os llamo desde San Petersburgo, donde mañana voy a presenciar el partido entre nuestro querido Valencia y el Zenit. Ante la pregunta de esta noche, ¿quién tiene la culpa? Bueno, la verdad es que yo creo que un poco de todo un poco de todo. Peter Lim es el que ha puesto la pasta y Nuno es el que se responsabiliza del equipo, ya que no ha otorgado poderes, pero el que tiene que administrar y gestionar la plantilla es Nuno Espíritu Santo junto a los jugadores. Yo creo que el entrenador manda en este caso y es el principal culpable. Luego están los jugadores espero que mañana mañana puedan ofrecernos un partido como el del Celta yo creo que puede pintar, pero bueno, dado el nivel de, del Zenit, la verdad es que va a estar un poco complicado. Todos tienen parte de, culpa, al final son los que son los jugadores los que juegan, pero el entrenador es el que dirige, o sea que la máxima responsabilidad en este caso, la mayoría de culpa la tiene, la tiene el entrenador, no el Espíritu Santo. Así que nada, quería mandaros un saludo desde San Petersburgo y nada, eh, mañana a ver si ganamos. O si no, rascar un puntito, que tampoco estaría mal. Si no, si no ganamos, la verdad es que mañana, en los próximos días, <laughs> la verdad es que puede, puede nevar en Valencia, <laughs> como está nevando aquí durante estos dos días que estamos aquí. O sea que os mando un saludo y nada, seguida así. Vamos, Valencia. Hola, mi nombre es Sergio de Valencia. Para mí el máximo responsable, lógicamente, es Lim, que es el dueño del club, pero eh, respecto al juego del Valencia el responsable pues es Nuno porque es quien ordena el equipo tácticamente y los jugadores se supone que hacen lo que él les manda con lo cual el entrenador para mí es el máximo responsable de lo que está ocurriendo actualmente en el juego del, Valencia un saludo Hola, soy Miguel Ángel ...y volví a decir que la mala situación del Valencia actualmente... es principalmente principalmente a Nuno y también a la plantilla degut en part de l'Uno als mals plantejaments, eh, divisió del vestuari pel cas Negredo, eh, el cas Rufet Ayala, que tots sabem, i en part dels xous que, baix la meva opinió, no estan d'acord amb l'entrenador i, i tenen un conflicte moral en la plantilla que ha provocat la divisió i no estan a gust jugant i no mostren el nivell que deurien mostrar perquè la plantilla té nivell jo crec que tota la culpa no la té solament Nuno. La tenen també els jugadors que també tenen que donar un pas endavant perquè per a cobrar sí que estan bé. Pues ala, a ficar el sou. Què tal? Soc Donato de, de Sueca i jo penso que, que la culpa és dels jugadors més que res perquè s'ha vist que juguen quan volen. I és dir que una part sí que pot ser que tinga la responsabilitat en uno, ja que ell és el responsable de l'equip i per consegüent té que perché funcionan, pero al mateix temps els se han demostrado que pueden jugar con volen, porque en Vigo yo no creo que fuera sols de Mérida, del Celta, creo que els algo que farían y no puede ser que venga Las Palmas y el et en la teva cara, però no són les Palmes sinó el equipo prácticamente que, que esta esta temporada. Juanjo, de Nules. Jo crec que des d'estiu fins a sí s'han produït una sèrie d'aconteciments que han provocat que no n'hi esca un culpable, un únic culpable, sinó una sèrie d'agents culpables i responsables. Culpable en uno per una nefasta planificació esportiva en el passat estiu i responsable la propietat per consentir i sa negligència. Els xors, des del començament de la Lliga fins a sí, estan demostrant cada volta més culpabilitat perquè no em crec que siguem tan dolents. A més a més, jo crec que l'afició tindria que relaxar-se, apostar més per apoyar l'equip durant els 90 minuts en casa i al final demanar responsabilitats. No podem estar xiulant en cada moment. Gràcies. Hola, buenas noches. Soy José desde Aldaya. Eh, sobre la pregunta. Es muy sencillo. Eh, la culpa la tiene el señor Lin y Méndez por la mala planificación y fichajes futbolistas. Sobre el partido, el partido de Las Palmas, yo ya lo vi. Resulta que es muy parecido al de Bilbao después de ganar la Copa del Rey contra el ético Bilbao. De todas las formas, el señor Nuno debe de dimitir si tuviera dignidad. Gracias, buenas noches. Vaya, no punto de vista, el único culpable es Salvo, que va a ser el que va a propiciar que l'IM esfera en el València, únicament per ell conservar un lloc dins de l'entitat. Gràcies. Culpables són tots, per a mi. La plantilla per manca d'actitud, Nuno per manca d'idees i d'humilitat i l'IM per pagar una planificació esportiva pobra i nefasta. És que, al final, culpables són tots. 11 i 47 després del WhatsApp 627 98 0336 sense pensar la llengua eh el que digueu és el que és així podeu opinar lliurement en esta ràdio, en la 97.7 ràdio. Demà, a les eh, 6 de la desplada, 5 i mitja, sintonia Esports 97 del partit. Demà, des de On The Rock, si voleu acompanyar-nos eh, i veure com fem els partits, la gent de la 97.7 ràdio, en l'Avinguda de França número 45, que estarem esperant-vos. A més que podeu eh, passar-ho molt bé allí, eh, veiem-nos, estant amb nosaltres, prenem una cervesa, eh, pica, picotejant alguna cosa. allà estarem eh, per a contar-vos el que passe en el Petroski Estat Stadium entre el eh, conjunt del Zenit i el València Club de Futbol. Anècdota a l'arribada a Sant Petersburg. Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Anècdota perquè eh, l'excés eh, de cel dels guàrdies russos, el que ha estat un aeroport russa del que parle, sí. han sí, dit, sí. així anem a revisar tots els aparells hasta el secador de moño que porte. Habitualment, Manolo, sempre tenen problemes els càmeres de, de televisió. En efecte. Sempre, eh? Exhaustiu eh, escorcoll entre els càmeres de televisió, sí, a que... més has d'anar a omplir uns, uns papers, formularis... formularis i portes càmera... Bueno, què passa? Bueno... Que el València és per davant sí. i la premsa ha decidit solidaritzar-se amb els companys de tele Els han esperat Els han esperat mm. <clears throat> i, I no han pogut tard, estar exacte, no, de de per companyerisme la... però tot i això nosaltres gràcies al company de Levante del Mercantil Valenciano al seu cap d'esports Pau Fuster tenim els àudios de la roda de premsa que ell els ha aconseguit i ens ha cedit gentilment a, a esta casa, que també és la seua, a la 97.7 Ràdio. Arribada a Moscou, els de 1 han entrenat, baixero, amb neu i amb una provatura en la que sembla que Bezo és qui va a cobrir la baixa de Manel 11 inicial de Escoda Mustafi. Sí, Bezo, que substituirà en principi a Escodran Mustafi. Recordaràs que Eh, Air no va poder treballar, Manolo, perquè tenia febre, tot i això eh, Nuno va incloure en la llista de, de convocats. Avui ja estava millorat, ja no tenia febre, ha treballat esta vesprada en aquesta sessió a porta tancada en el Petroski i a partir d'ahí sembla que serà la parella d'Abdenur en l'eix central de la defensa. La resta dels defensors seran els mateixos en la dreta davant l'absència altra volta per lesió de Barragán pues estará coberta per Joao Cancelo ...y en banda esquerra, i ara parlarem de Gaya... es mantendrá... Eh, José Luis que haya coma lateral Enzo Pérez, que el dia va a ser suplente... Manolo, recordarás que va a en, el, en la segunda parte de d'unes molestias... que tenía Fuego, ...será el mid centre de, de y i al aparejo i André Gómez. Fuego encara tenia alguna lleugera molèstia que va acompanyar-lo en aquest segon acte davant la Unió Deportiva Las Palmas, però crec que esta rotació ja estava decidida per eh, Nuno. I en atac a la dreta Fegulí, que encara no està 100% recuperat a conseqüència d'aquesta fascitis plantar, que no el deixa tranquil en les últimes eh, setmanes. En l'esquerra, davant l'absència de Bacali, de Rodrigo, eh, de Piatti, pues va estar eh, Mina i d'alt eh, Alcácer. Ojo perquè hi ha hagut una provatura durant un tram, és cert que no massa important, de la sessió preparatòria en banda esquerra, que parlava de Orban en el lateral i de Gallà per davant. Per tant, hi ha hagut una provatura, no sabem si serà d'inici, pareix que no, o per si les coses pues no vol canviar-les en aquesta banda al llarg del partit, Orban seria lateral i Gallà avançaria la seva posició cap a la parcel·la del, de l'interior. Segons el guió preestablert i mm. anunciat públicament sense cap problema per André Vilasboas, eh, demà el Zenit va a eh, a actuar igual, sí. igual que en Mestalla, dir, tinto la pilota que jo, en eh, l'animalet este que tinc així que li diuen Hulk, jo t'agarraré. Sí, Boas Manolo va fer lo mateix i a més no ha tingut cap eh, problema en eh, anunciar-ho que va jugar igual i que el seu equip va tindre el mateix comportament que el va tindre en l'estadi de, de Mestalla, tenint en compte que el València Manolo necessita aquesta victòria perquè cas de vèncer en Sant Petersburg demà el conjunt de Mestalla, fins i tot Manolo podria ser in, inclús primer de grup, una volta acabarà la primera fase de grups, evidentment, és necessària <clears throat> per a que això es done uh mhm. -huh. demà, pues, eh, ixa victòria a l'estadi del, del Petrovski. Del Me fa molta gràcia el Petros. Petros sí, és, eh, sembla eh, nom de rus de pel·lícula de Paco Martínez Soria dels, dels 70. Eh, dit això, mm -hmm. és el nom de l'estadi, eh? Petroski. Dit això, Folgado, anem a sentir Nuno Espíritu Santo en roda de premsa en la prèvia del partit davant el conjunt del Zenit. Sí, hem parlat de Boas i del seu plantejament. Nuno, evidentment, també és conscient de a què va jugar Boas i el que va buscar el seu equip. En relación al planteamiento de, del Zenit, yo creo que es claro, eh, si lo admitió Andrés esto que es su idea, yo creo que no es solo para el partido de mañana, es una idea ya muy concretada en su estilo de juego, en su idea. Em, yo creo que el partido de Mestalla es un reflejo claro de lo que es el Zenit, em, un equipo muy eficaz en sus, en sus salidas. El partido de Lyon en la Champions lograron la victoria el mismo, con el mismo modelo, pero nosotros no, no podemos ignorar que también tenemos que tener nuestra idea de juego, eh, sí contrarrestar eh, los puntos fuertes del adversario, pero intentar imponer la nuestra. Y la nuestra no es otra que ir a por el gol. Nuno, que a referido de esta forma les eh, que te el Valencia. Tenemos bajas eh, de jugadores, pero lo, más importante es que eh, hemos, estamos, estamos los que lo que creemos que deben estar, tenemos soluciones internas en plantilla para, para combatir esa, esas bajas y mañana mm, van a jugar jugadores preparados, motivados para, así hacerlo. Nuno, que también se refería de esta forma al rival, al Zenit de Vilas Boas. Hemos visto muchos partidos, eh, hemos tenido la referencia del último partido con el Urao, hemos visto el partido de Champions contra el Lyon, nuestro propio partido, hemos visto muchos partidos, eh, conocemos muy bien el equipo de Zenit, eh, sus individualidades, el planteamiento que tiene, la idea de juego que tiene. Em, tiene la baja de Javi García y Aniukov y sabemos exactamente qué, tipo de equipo van a presentar mañana sobre la amenaza importante que presenta el Zenit sobre Hull, que ya va esfera al Valencia en la anada, ha tenido también este raunamente el tenis del Conchón de Mestalla. Em, el tema de, de Hull, que es una cuestión que creo que hay que contrarrestar como equipo, hay que anular y estar atentos en el sentido de grupo, estar equilibrados, estar organizados, porque individualmente no, no puedes frenar a un solo jugador, pero sí el equipo todo desde ahí. I no, evidentment Manolo també ha tingut una referència cap a la demà, climatologia. Motos en, en, en On The Rocks estarem de categoria, però demà rascar... Bueno, Baixero uh! jugarà el València Guilla s'ha trobat amb la, amb la neu en aquesta sessió preparatòria a porta tancada en el Petroski. Hemos sentido ya la, dureza del clima ruso y mañana tenemos que estar muy preparados para combatir no solo el, clima, pero más importante el equipo de Zenit. Nuno Espíritu Santo, ya vorem ya vorem porque cada partido entre partido y partido también respira, sobre todo si son molts pero pero el món el partido ya no respira también uno. Paco Alcácer, eh, ha de ser demà las aspiraciones a les del Valencia Club de Futbol. Salva. Sí, ha reconegut Alcácer que además es eh, vital y se compromiso y que el Valencia necesita esa victoria Sí, yo creo que, que, si estamos aquí es porque estamos preparados por, para competir un, partido de este nivel y, yo creo que, que, actitud no, por parte de todos los jugadores no va a faltar, ni, mucho menos, al igual que, que tenemos todos una ilusión tremenda por, por jugar este partido y sobre todo ganarlo, ¿no? porque para nosotros es vital este partido. Ha insistit al de la segunda conferencia de prensa al en que el Valencia está capacitado, independientemente de lo que le va a l'altre dia davant la Unión Deportiva Las Palmas, a guañarle al Zenit. Sabemos la importancia de, de, ese partido y yo creo que no hace falta ir a una habitación, como, como tú dices, para, para hablar las cosas, sino yo creo que están más, más que claras las cosas y, lo único que vale mañana es ganar y el equipo lo sabe y jugador por jugador yo creo que a quien le pregunto lo sabrá. El posible 11 del Zenit pero además demanda van del Vanessa de Javi García segura. Lo de Gine en de el Smolnikov Molnikov, Wanyukov como lateral dreta acompañate en defensa per Garay, Lomberts y Bitzel, Chateau, Famdani, Hulk i Juba. És el possible 11 en eh, partit jurat per el noruec Sven Odvar Moen, que serà l'àrbitre del partit, com dèiem, des de les eh, 6 de la vesprada, des de les 5 i mitja, sintonia d'Esports 97 del partit. Eh, vos esperem a tots demà en On The Rocks, en l'avinguda eh, de França número 45. Ahí estem eh, eh, contant-vos el partit, vivint amb vosaltres, si voleu opinar tindrem un micro per a que opineu, eh, eh, retransmissió interactiva, eh, sobretot també per a que pugueu passar un bona, una bona estona amb nosaltres. Salva, eh, ja comentàvem ahir, atenció al tema de eh, Mustafi. Mustafi Diuen al principi que dos partits, però ell ja avisàvem que el trencament apunta important. És molt probable que es perca tot el que queda de 2015 i que no torne fins a 2016. I ja dèiem, hi ha molts jugadors al límit. I, de fet, hi ha una història que ho confirma. Hi ha un jugador el dissabte davant les Palmes que va jugar, no anem a dir tieso, però que si haguera pogut obtindre descans, probablement haguera sigut molt millor per a ell. Sí, va haver una història curiosa al voltant de José Luis Gallà. Recordaràs, Manolo, com dijous a la nit d'esta mateixa sintonia eh, garantíem que després de la provatura pel matí de Nuno a porta tancada en Paterna, el titular en banda esquerra davant la Unió Deportiva Las Palmas seria Lucas Orban i no José Luis Gallà. Va ser la provatura amb l'11 de, de Nuno, un 11 que posteriorment dissabte va traslladar a, a Mestalla davant Las Palmas, però que presentava altra volta la presència de Gallà i no la de Orban, circumstància que, es va, que va cridar-nos moltíssim l'atenció perquè tenien confirmada eh, la baixa de Gaia i la presència en l'ons inicial de eh, Lucas Orban. Lo que hem conegut és que a última hora Nuno canvia d'idea i quan Gaia pensava que anava a descansar, Gaia estava convençut de que anava a descansar i a més Gaia necessitava descansar perquè té molèsties en els eh, isquios, uh -huh. està sobrecarregat i té por a trencar-se, quan Gaia pensava que anava a descansar, de repent quan uno comunica l'11 eh, li diu contra tot pronòstic, quan ell pensava que anava a ser suplent, que anava a jugar de titular davant la Unió Deportiva Las Palmas. Gallà va ser un futbolista molt criticat, Manolo, dels més criticats per la imatge que va oferir davant la Unió Deportiva Las Palmas. Hi ha una explicació i és que efectivament pues, està càrrega de partits, té molèsties en aquesta zona d'isquios, pensava que anava a descansar i tenint en compte com es veia de tieso, el futbolista no va voler arriscar. Nuno va canviar d'idea, no va atrevir-se a posar a Lucas Oba, que a més pot ser traspassat uh mhm. -huh. en el mercat del, Deliver, va canviar d'idea i li va donar titularitat a Gallà, que demà repetirà davant el Zenit i que probablement repetisca encara que tinga molèsties davant el Sevilla. En el cas de Gallà hi ha diferents futbolistes, com Dani Parejo, per exemple, que és altre, que per lo que hem conegut també està tieso i per això s'explica s'explica, va ser també molt criticat, jo el vaig criticar, però avui també he conegut que probablement també estiga tieso per la càrrega de, de minuts. Alarma, perill de lesions, jugadors al límit i que no descansen. Ja ha caigut uno de manera important, Mustafi, encara que eh, en Mustafi s'han produït moltes circumstàncies i hi ha molta gent que... Probablement que és, estrès. És causa sí. d'estrès de tot el que ha viscut este xicón, eh, però a banda de lo de Mustafi, alarma, jugadors al límit, situació que vos conta Fuego també està al límit Fuego, que, de, que també ha força avui que possiblement força demà per a jugar, està també al límit situació que vos conta la 97 punts de ràdio per últim, una bona notícia de la cantera dos eh, jugadors del juvenil i el Mestalla, que han sigut cridats a la Sub-19. Sí, Rafa Mir i Toni Lato, que estaran presents en, en la selecció espanyola Sub-19. Pues enhorabona, als dos per la, per la convocatòria. Te veig demà, 5 i mitja on the rocks. Allí estaré, Manolo. Perfecte. I demà també tenim, després del futbol, a rengló seguidet. Tenim bàsquet. Juanma Romero, bona nit. Hola, Manolo, bona nit. A rengló seguidet del futbol vas tu amb el bàsquet des de Saragossa. Arixe partit entre el CAI i el València Bàsquet. Amb quines novetats? Pues València Bàsquet, que ja està en la capital Maña, han dos veces ya conegudes, eh, la de Bojan Dublevic y hoy también con que no va a jugar Sam Van Rosson, el eh, jugador belga que ayer es va lesionar en el partido de Lliga davant el Guipúzcoa, sofrís un esquins a la seua, el seu y dret i va estar en tor a las 3-4 eh, eh, semanas de baixa. valencia Valencia que va a buscar lo que sería su victoria número 14 esta temporada y número 7 en la EuroCup, que prácticamente ratificaría el lideratge del grup davant un Zaragoza que estrena entrenador, en cara que demà no estará sentado a la banqueta. Avui ha fitxat Andreu Casadevall, demà estará el segundo Pep Cargol, un Zaragoza que que en cara... pues, eh, arribar a ese primer lloc de València Bàsquet, té quatre victòries, està a dos dels valencians, demà el partit, vuit i mitja, des de les vuit i quart, ja l'estarem comptant en esta sintonia. Eh, estarem eh, simultanejant el postpartit del Zenit València amb el bàsquet amb Juanma Romero. Ens sentim demà, Romero. Adeu, bona nit, Manolo. 12 de la nit i un minut. Demà de tot futbol i bàsquet en la sintonia de la 97.7 Ràdio, que ara ja finalitza la part informativa del programa i s'endinsem, hi ha molta tela que tallar, en la tertúlia. Vinga. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i dos minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi. Així a Esports 97 nit, amb la tertúlia ja reunida al voltant d'esta taula, amb els nostres contenturis habituals. Abans, vos recorde, encara a 12 i mitja farem un altre paronet perquè eh, esteu enviant més eh, per a nosaltres l'opinió de l'oient és fonamental avui és el dia de l'oient, ja sabeu en Esports 97 nit 627 98 0336 és el nostre WhatsApp 627 980336 amb la pregunta qui és el culpable de l'actual situació del València l'IM, Nuno o la plantilla eh, bueno, eh, estan arribant per tots eh? Està, <laughs> jo crec que així no se lliura absolutament ningú per rigorós ordre de plegada a la nostra eh, redacció al nostre estudi Don Jaume Ortí, què tal? Molt bona nit Bona nit. Com està vostè? Acostes el micro, acostes el micro. Pues estic expectant eh, Estàs però... que no saps si vas o vens, no? Com el València No, no, anar segur que no vaig <laughs> <laughs> i per tant el que estic és preocupat com tots i, i damunt que n'hi ha una, un núvol per ahir que damunt encara no, no anuncia res bo no? per tant s'està juntant tot i en aquest moments pues, qualsevol plantejament que penses diu qui podrà jugar demà donar garanties i tal, la veritat és que l'equip està en pinces uh mhm. -huh. i, i justament el puesto, el viatge el, un senyor que n'hi ha dit que juga que, és, que no tenia que deixar-li jugar perquè se passa de, de potent. <laughs> Hulk tenia que estar fora de, de la possible alineació, però bueno, és el que va haver i, i per a mi va ser determinant el que el nostre entrenador acerte qui pugui marcar a, a Hulk, perquè així en València, per descomptat, eh, va fer el contrari que tocava, perquè aquell el que va fer és canviar de banda, Ara, després entrarem... Però tenia que haver hagut sí. una altra contrarrevolució. Si tu fas una jugada, jo tinc que anul·lar-la. No? I ahí queda la cosa i ahí... No conta resta, en efecte. Director del diari Superdeporte, Julián Montoro. Què tal, Julen? Bona nit, com estàs? Hola, bona nit. Com va? Bona nit. bé. T'atreveixes a fer un pronòstic, a demà en este València és impossible fer pronòstic. Bueno, impossible sí que és, mm, impossible és encertar, després de veure les imatges tan eh, Jekyll i Hyde que està donant l'equip pues per això, si l'altre dia va ser... Eh, Hyde. Hyde, pues, bueno, 0-3. Bueno, bueno. Hola. Ah, Hola. Eh, el arribat, pam, pum. Ja. Jo ja dic, quan Julen arriba així, ell és, és d'estos dies que les va deixant caure. Bueno, pues se la notem, de totes formes. Sí, sí, sí, anota. Escolta, demà tenim la porra Belarte, que si encertes és un lot de, de productes Belarte espectacular, dolç, salat, però una aperitiva. Anota pues demà envies hashtag por revelarte los de Twitter, pam, 03, Montoro. y si toca, si, si toca, toca. competirás en Carlos Bosch perdón competirás en Carlos Bosch, que en efecte, que es el clàssic també, que també envia totes les setmanes. Ens acompanya, heu sentit la seva... Compartirem, el <laughs> Perfecte, en redacció, quería ver a tots. Ah, heu sentit la seva veu, ja el coneixeu, ja més el veieu tots els dies de dilluns a divendres en Levante Televisió, el presentador del Murciélago, Vicent Sempere. Hola, Sempi, què tal? Bona nit. Bona nit, i disculpeu per parlar la mà que me presente Manolo, però bueno, és que mm, eh, el 03... El 0-3 Manolo es no, no. Carlos Bosch siempre es 0-3. 3-0. Es el marcador eh, de tarifa tota plana. Vida. Jo estic eh, cagat, perdón por la expresión, amb el partit de demà. Per, si me dona molt de por. Sobretot perquè si el Valencia la versió no és la de Balaidos, si és la de la Roïna, que, la també la, dona, que també la dona fora de casa com en Bèlgica, eh, el grup es complica una barbaritat, o se pot complicar una barbaritat, i, i, i l'altre partit es juga a diferent horari cosa que jo no entenc. Jo crec que hauríem d'unificar... No, això ha sigut tota la vida. Això en Rússia ha sigut sempre igual, eh? Deixeu-me, però vull dir, quan, quan arribis a aquesta però jornada problema, penúltima... Ja, però és un problema d'horari, allí són dues hores i aquesta diferència... Doncs pues tenen avantatges a 3-2, en el cas de que el València punxe, eh? Sí, però... això és veritat. Els dos... Els dos eh, eh, anem a dir, ja que estarà amb un ull pendent del mm, partit no, entre... No te cregues, o no, si, si el València punxa, els dos... Eh, Volen guanyar, clar. Se poden ficar igualment, no? eh, el tema és si el, si el València guanya el que se juga en la tercera plaça i ja està no? però bueno saps que el, el que ha fet el València però jo tampoc pense que influisca tant esta vegada eh? Mm. eh, és cert, jo anava a dir en un principi eh, que en condicions normals diríem allò de amb un ull posat en lo que facin a ah. Guerra, no sé si a Guerra o en el nou estadi perquè que estan a punt d'inaugurar-lo però lo que puguen fer l'Olimpí de i el... però és que no, és que d'aquest partit anem a se lo que passe, pues quan arribem per la nit així a l'Esports 90 sentit demà eh, 11 i mitja ja sabrem com ha quedat el grup perquè uns van per un costat és qüestió de, de, de, de, de l'ús horari i sí, com diu perfectament Jaume que allí són dos hores més i que en Champions passen aquestes coses eh, jo no sé si ha arribat a les dues últimes jornades on ja n'hi ha molt en joc UEFA hauria d'unificar els dos partits el que passa és que UEFA treure un partit en zona europea de les 20.45 ahí les teles manen molt sabem com és UEFA i UEFA diu que, que n'anà i cup quan se, 6 se li dona un, un caràcter i un horari i un, i un fet ja produït és molt difícil canviar-ho perquè ja això està un poquet orquestat i bueno, jo sé que ho han intentat perquè n'hi ha hagut clubs que s'han queixat però no, ni cas <laughs> que sí que és, a, a més, precisament Jaume eh, a tu t'ha tocat algunes voltes lidiar tu saps com és UEFA, eh? UEFA és eh, ja me pots dir lo que vulguis que és com si li pares a una paret és que no entenen l'idioma quan parlem en valencià <laughs> és, cabrón, no, si, no veres, si no, t'interessa, doncs pues no xues en efecte, és la nostra competició, si vols xues i si no... Tenint en compte que nosaltres, eh, donar les circumstàncies que tinguerem, no sé si recordareu el partit famós de Rússia quan les Torres Gemeles... Correcte. Doncs nosaltres arribarem allí i arribarem en uns moments que la cosa, imagineu-se, no teníem ni idea de res vosaltres I... trobareu en el pastís en el moment d'aterrar l'avió. No, no, no. Antes, el, el antes d'això no ja n'havien aparegut d'una avioneta i tal, l'avioneta se va fer gran i el drama també, no? Uh mhm. -huh. Però el problema va ser que quan baixarem allí, pues, lògicament se comunicarem en UEFA i mos assegurarem que no passava res eh, a nivell d'anul·lar alguna i aquesta nit se juguen els partits de Champions. Imagineu-se l'animalà. La, Sin embargo, el dia següent ja s'anul·laven perquè es donaven compte que s'havien passat Pero claro, nosaltres ja estàvem allà aparcats en doble fila. Tenen que, tenen que veure una situació molt grossa. No, a veure, més grossa que se pot fer. No, no, no. No, no. Sí. <laughs> Home, Però recordeu-se fa tres temporades i l'any que el València arriba a les semifinals de la Lliga de, de l'Europa League, perdó, que hi ha un partit contra el Dinamo de Kiev que si no és perquè Salvo s'agarra els matxos i diu d'ací no hice l'avió fins que no mos garantisquen y es el presidente de Ucrania a que están en guerra y ahí es cuando la UEFA comienza a vislumbrar la posibilidad de enviar el partido que, que le Chipre. A Chipre. Sí, nosaltres... Però si, a, si el, si l'avió del València, tal y com està en aquell moment la cosa de la UEFA que no que es negava tal, s'enlaira, ahir el València ja jugava en Ucraïna en tir per enmig. A nosaltres vam passar també en un partit d'un equip judeu, i no recorde l'equip, i se n'anàrem a, el Mac a Holanda. El, el Maccabi Haifa, crec que vos toca. Se n'anàrem a Holanda. L'any eh? de la, de la, del doblet. De, eh, se n'anàrem a Holanda a jugar, eh? Sí. I, i tot el que conduïs ahir, ficar-se era un edifici que estava, n'hi havia de tot tanque, de tot, de tot arreu. Però nosaltres, clar, el dinar oficial el tenien que fer, que nosaltres diem, no, no, ja dinarem en casa i tal. <laughs> No, no. Ja s'ha de un tupper en, <laughs> en paella. tinguem que ficar-se allí i, bueno, i sustentar eh, igual que aquells. I la, és que nosaltres en això hem tingut, de, desgraciadament, de, també passar lo de Turquia, quan els, el, el també el, el 11M eh? El sí, també, i està en Ankara. En, en Ankara. I ahir sí que és set, i vos puc avançar de que, bueno, no sé, estigui de vosaltres, vingué tot el govern en ple, Erdogan entonces era primer ministre i estigué i bueno, era algo espectacular <coughs> perquè n'hi ha més guardaespaldes que espectadors Home, jo recorde una comunicació que farem en aquell moment en la Tola Esportiva en Radio 9 en tu que estaves en l'avió i dins de l'avió pues, estaves relatant com venien eh, eh, eh el policia a veure què és el que hi havia estava l'avió en condicions estaven no, no, mecànics no, tot, va ser una cosa però això els han passat els tres i desgraciadament i aquests temes a vegades a que tindré més humanitat i, i, bueno. i UEFA normalment això no va fer mai bé no la té, habitualment senyors, eh, en lo futbolístic eh, m'agradaria el punt de partida i que el punt de partida fora el que va passar dissabte perquè no podem obviar el que va córrer dissabte eh, i és eh, que l'equip va fer el ridícul dir, el València va arrossegar-se literalment davant un recent ascendit eh, que no és que empatara en Mestalla és que no te guanyat per el teu porter i que te pega un passó en oportunitats i futbolísticament. Las Palmas va tindre un més d'un 60% de possessió en Mestalla eh, i, i, sincerament, el València va ser un pelele en mans de la Unió Deportiva Las Palmas. Eh, la primera pregunta que jo em faig, val? Eh, està de veritat l'equip eh, creient al seu entrenador? yo les notícies que tinc és que esta plantilla ja eh, definitivament eh, ja no creuen en, en no Però tu has dit... S'ha obert ja l'abisme, s'ha obert la possessió. Mhm. Jo, jo n'hi ha un fet que jo no, no el perdone perquè pense que és el detonant de lo que passa en el partit. Els aconteixements se produeixen que el València marca Pronter i, bueno, després el València també pues, comença a cedir, a cedir i els altres s'apoderen. Però, clar, lo normal és que quan un equip com les Palmes te marque l'empat el eh, que jo pense que no es pot perdonar és que el que intenta guanyar el partit siga les Palmes i no el València i això jo no puc comprendre ni, ni, ni, ni qui m'ho expliquen perquè realment eh, a partir d'aquest moment qui és el que intenta guanyar el partit jo pense que està molt clar per no. ocasions, per ganes i això a mi me decepciona molt perquè dic una altra cosa és que es poden estar equivocats però ixa fan de dir vamos a, a per ells i tal no vas veure. Va ser un, va ser un cúmul de, de, de circumstàncies, una suma, però el paró, per a mi, jo, i ho vas dir abans, eh, no és ficar-me medalla, el paró perjudica el València en el moment en què després de fer un bon partit a tu t'interessa reafirmar-lo, i, i n'hi ha un paró i és com si l'equip se reseteja totalment i, i el dia de les Palmes ja no s'han recordat jugar a futbol, que és el que havia fet en Balaïdos. Però també és de veres que així no com en Balaïdos digueren que en un el plantejament havia sigut encertat, en l'aposta del lateral dret per a Fernan Olito amb Barragán, l'altre dia Nuno demuestra que en, los últimos roles de prensa presumís de analizar rivales que el siempre hem dit. Ho, ho he tornat a fer, sí, eh? que del CEN i tal... Eh, Manolo, en era global s'ho sabem Porque tú entres en Google y puedes saber todas las alineaciones Y con el Zenit, las palmas Pero yo que había visto en wine dos partidos de palmas De estos que estás fent eh, eh, dissabte o en casa y es veus, y sempre China, tío Las palmas es un equipo suicida tipo Paco Gémez és un equip més equilibrat. Sí que és un equip, perdona... Però en camp contrari. I eh, parlàvem amb un company del de la província, d'aquest mateix grup, allà en Canàries, en Las Palmas, i, i es va contar una nota, que és que quan Las Palmas va contactar en Quique Setién va dir-li volem que te facis càrrec de l'equip una volta s'ha encarregat a, a Paco Herrera que era l'entrenador que estava en Las Palmas eh, Quique Setién es diu un moment esteu segurs de que voleu que siga perquè jo la meva manera de jugar no la canvie i jo la meva manera de jugar és que si no se pega una balona així seis joan des de darrere vull dir no és tan obertament suïcida com Paco Gémez, però sí que és un tio que va dir des del primer dia jo jugue a tocar la pilota des de darrere, sí. Són jugadors que te fan un rondo, o sigui, és que jo he vist partit de les Palmes i estan fent un rondo amb el rival constantment. O sigui, i, i segurament no acaba mai en gol, perquè l'altre dia eh, es, eh, en les Palmes que s'ho fas a mirar, perquè és un partit que en la vida va tindre un partit en Mestalla, en, eh, ja puc tornar a jugar en Mestalla mil vegades, que no tindrà tan, tan fàcil per a guanyar però ese partit Las Palmas és el que fa sempre fora de casa. Intenta dominar al rival. I el València és que el domina des del minut 1 al 90. Eh, I, i el València marca, no passa res, continuava el mateix guió. I, i ni Nuno ho encerta prèviament, ni Durant. O sigui, és que no reacciona. I a banda que els jugadors, n'hi havia futbolista, Manolo, que, i no se pot demostrar, però n'hi havia futbolista que és com si se les haguera oblidat jugar a futbol i córrer. O sigui, que dius, eh, és preocupant, però, però és, tot i se suma va fer, i este matí se m'ha escapat dos en el programa, de que la derrota del València és que es aconseguirà palmar, perquè no, sí, és que esa derrota, la sensació és de derrota total, tenía la Champions a, eh, a mà. Julen. El partit del dissabte és una gran mentira, perquè mm, després del partit se va dir que no havíem reaccionat bé després de ficar el gol, eh, que ahir s'havia perdut un poc el, el nord, després de marcar tu un gol, però és mentira eh, el gol és en el minut 7 i des del minut 1, com tu dies, el partit era de les Palmes. Totalment. Era de les Palmes, que t'arriba dos o tres vegades ja en, en set minuts. I tu marques una arrencada d'André Gómez, que és el que tens ara, i ja està. I tot lo de més del partit és veure com el rival eh, que, intenta, intenta jugar a futbol, que és el que se suposa. I esperàvem el plan esperarem el plan, a veure, sí, vale, que xuen però jo tinc el meu plan no hi havia plan no, no n'hi havia contra, no n'hi havia res no n'hi havia res però jo diria una cosa a més, jo tinc més edat que vosaltres i, mm -hmm. i vos puc prometer de que les Palmes eh, històricament ha jugat com jugava l'altre dia era un equip... Jugava al Canari de Persès i sí. És a Xina. I ell sempre feia la mateixa tàctica. L'equip canari en general, des de Tato, Noguedes i tots, Germán i tots estos. Ells venien, tenien un ritme, diguem que anaven a 70 per hora per la carretera, sí. i tu dius, va, eh, estos... Calma xitxa, calma xitxa. I calma xitxa, i tu dius, va, estos tal. I al final no és que tu anaves a 80, és que tu al final te feien anar a 70 i a 70 estaves mort. I això històricament ha passat. Per això t'he dit que quan tens que jugar en un rival té que haver algú que sàpia qui és, la filosofia de l'equip, eh? la Espanyola. A on vaig, en qui vaig i per on vaig. 12 i 16. M'agrada un ah, tema pues. que ha introduït, m'agrada un tema que ha introduït eh, Julen, eh, que és el tema de la reacció. A la tornada de pausa el toquem, perquè abans l'equip reaccionava mal quan encaixava un gol, però és la primera volta que jo veig que l'equip ja reacciona malament també quan el fa ell 12 eh. i 16, després de moltes coses més parlem fins a la una, a Esports 97 nit, en la 97 Ràdio la Champions del València passa per Rússia i per la 97.7 Ràdio. Dimarts, el València afronta una final en Sant Petersburg si vol estar en els vuitens de final de la Lliga de Campions. Des de les 5 i mitja de la vesprada et contem l'encontre que començarà a les 6 davant el líder del grup, el Zenit Arena, Zenit València. A més, si vols viure la retransmissió des de més a prop, vine a veure'ns a València on the Rocks, en Passeig de l'Albereda 45, perquè tot l'equip d'Esports de la 97.7 Ràdio estarà retransmetent este partit des d'allí. Ningú et conta el futbol com Manolo Montaldi, Salva Folgado i els tens en Esports 97 el partit. Recordo, Valencia Zenit, Esports 97 El partido, el teu equip, la teua radio. Patrocinen Ferto y Productos del Arte. Colaboren Pro Ocasión, Taxco, Redford de Valencia, Fotopro, Toyota Valencia y Teletaxi. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante Salida 10, NASA, O consulta nuestro amplio stock en nuestra web dobles Proaocasión.com Proaocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 12 de la nit y 20 minutos Havia introducido Julio Montón un tema en eh, la desfeta del Disapte eh, de la Unió Deportiva Las Palmas sobre la reacció de l'equip. A mi m'ha fer gràcia una de les eh, frases de Nuno de la pesa de hemos tenido una mala reacción, com si eh, fores alèrgica a la lactosa i t'haguera eixit un, un salpullido, però, però no, eh, no és una qüestió d'una mala reacció, és qüestió de que abans l'equip sempre diem el València és feble, és com el boxejador que al primer colp en contra va a la lona, però és que també al primer colp a favor està voltant a la lona també. Per tant, eh, a mi me dona que pensar mirant la actitud de l'equip en Balaïdos i mira l'actitud de l'equip contra les Palmes eh, com a poc siguem ben pensats eh, me dona extra la conclusió de que hi ha coses molt estranyes que no són fàcilment explicables no hi ha explicació possible Manolo és que no hi ha explicació és que els últims tres partits són de psicoanàlisi tio o sigui, és elegante crec balaïdo que, crec que este València son, mira que un titular un València de psicoanàlisi però és de psiquiatra o sigui, Gante, Balaïdos i Las Palmas. són els tres últims partits de València és que per a tornar... Això no té explicació, però ni de uno que no sabe, no sabe explicar-ho, ni ningú podem explicar-ho. Excepte que es que en el futbolista diuen, no, mira, és que este dia volien córrer, este dia no, i este dia sí. Ah, vale, ya, ja ho entenem, perquè és que si no, no hi ha explicació possible. Tampoc és problema de correr. és un altre concepte més complicat, no és correr, eh? Quan no dic córrer és intensitat i... i, i Però és que partit. jo antes he dit una cosa i Julià té raó, jo dic, jo me fixi, clar, quan t'empaten dic que hi una reacció però és que en el 1-0 el València ja pareixia que, que tenia tres gols i que no... I aquells dominant, dominant, i l'únic que feu les Palmes té raó i és que continua dominant. Quan empatarem, eh, més de reaccionar, continuarem dominant. No canviarem, i en això sí que és cert. Jo estava queixant-me, mm -hmm. perquè men que menys que quan empaten digues, ja s'ha acabat, anem a per ells. No, nada. Bueno. Cuidant. Mm -hmm. A lo millor és que necessita psicoanàlisis l'equip, eh? El psicòleg ja torna de la... El psicòleg ja torna de l'Argentina? Que pot No sé, per, <laughs> per, dir alguna cosa, no? Sí, sí, no, per, per, perquè... Ara també reforços. de veres, és de veres eh, no... Quina és la línia? Eh, la línia està més prop de... A lo millor no tant com Gante i les Palmes, però la línia de l'equip no és no és lo de Vigo, lo de Vigo és una cosa extraordinària extraordinària que, que, que va passar en un moment eh, Donat. concret i ojalà, pensaven que podia ser el punt d'inflexió, però, però bueno, jo crec que ha quedat demostrar que no. Julià, jo crec, si recordeu que el dia de, del tema de Vigo, jo dia que els mm-hmm. partits, eh, a vegades l'estadística fa que un partit se perga i se guanyi. I és de veres, el, este equip estava jugant molt bé, el Celta de Vigo, i, i, i de repent un dia li és tot mal, i ha que reconèixer, perquè si tu analitzes també eh, la ciutat urbanística quan marca i quan torna a marcar pues a vegades concurrixen tot que les coses estiguin bé i, i és problema de que el percentatge de partits li tocava ja per pues, perdre aquest partit perquè era un que tenia que perdre per estadística és el que ha dit per, per tratar d'entendre eh, aquell partit perquè clar, el problema és que els altres pareixen que són els bons els bons en quant a, a que és la realitat i el de Celta no I si, si és a Xina i si és a Xina, clar, mala marxa et donem eh, a mi n'hi ha una situació que me fa molt que pensar eh, jo ja deia eh, consultades eh, pues, per un costat, per l'altre bueno, la tasca que fem els periodistes no? eh, i sé que aquestes coses són les coses que sempre el club i els jugadors neguen públicament jo ja si m'atrevisc a dir que n'hi ha eh, una fractura total i absoluta entre eh, eh, l'entrenador i, i l'equip que no és que eh, estiguen enfrontats però que l'equip ja deixa de creure en aquest home ja ha deixat de creure en un Espíritu Santo i n'hi ha per a mi una frase que és mega significativa de Javi Fuego Javi Fuego que ara va en molt de cuidado en lo que diu perquè si se'n recordeu va ser el primer jugador que va eh, encendre la llum d'alarma en la derrota en Montjuïc, en Cornellà sí, quan diu n'hi ha dubtes, se'n recordeu d'això? Bueno, l'altre dia i correguent a dir que el partit s'havia preparat bé, que sabien el que tenien que fer, però que se descoordinaren. Vull dir, quan un equip que té que avançar 20 metres a la línia de pressió i no ho fa, és perquè no té... I se descoordina és perquè no té convenciment. Sí, de perquè eh. els de, els de darrere miren, no estan segurs, no peguen i se passa abans, i de fet, a voltes, i durant la transmissió ho dèiem, a voltes anava eh, Paco Alcácer a fer la pressió i mirava Aixina i havia llenet, aleshores, a la pressió. Claro, si anem, anem tots, i si no anem... L'equip està descoordinat perquè ja deixa de creure... L'any passat, este equip te podria agradar més o menys, però un equip en les idees clares, reconeixible a lo que jugava i a més que li donava bons resultats. Este València d'ara no creu en lo que fa en el camp i se veu sobre el camp. És, és claríssim, Manolo. O sigui, ja t'he dit que és que l'altre dia, per molt que li busques explicació de que... Perquè en un arriba a dir que el gol, el gol al, en lugar de hacernos mejorar, nos ha bloqueado o algo así. Sí, sí, lo que sí. Pero, pero, pero eh, eh, lo normal partido de ese tipo, que te están dominando i marques, es que ya el rival diga pum, y se venga, vinga Sobre todo en un escenario no, com Mestalla. O, o que tire a defender, también. Pero, Mucho menos, arrere, i, però és que tú també tens que forzarlo a que se tire a arrere a base de decir, anem a per ells, que lo único que yo pense, anem a per ells perquè això no pot ser, però és que aquesta reacción no la veurem Ahora nos ens diuen que se bloquejaren, Hostia, pues si damunt damunt, de, damunt són capaços de bloquejar-se, ho tenim clar. Eh? Jo, jugadors com... Per, eh, els dos, per a mi, lo pitjor del partit... Bueno, n'hi ha moltes coses roïnes, però... Si dos... eres capaç de quedar-te només en una cosa pitjor, és que tens una gran capacitat sí. d'anàlisi, perquè jo en una no puc quedar bé. Van ser tantes... Pots discernir molt bé, per, si ho acertes. Per la, no, per la nit, en el llit, pegant-li voltes, dic, hòstia, és que he vist el pitjor partit de la meva vida, a lo millor, perquè no sé, volia, estava jo pensant que és el pitjor partit que he vist de la meva vida al València, en, en viu. Al València o... Hi ha un partit molt roïn. No, no, jo parlo del València. Yeah. Val? els laterals, per exemple, Gaia i Cancelo van fer un partit horrible però, or, però els dos a l'unísono, i són els dos laterals que, que és una posició que dius en qualsevol equip, eh, no te val qualsevol futbolista de, de lateral és una posició en la que te fa que l'equip tinga ja la guinda, no? si tens dos bons laterals que jo crec que el València esté amb Cancelo i Gallà són ja la guinda i el però remat que, per a un equip complet. Claro, però són els que tenen que tirar-te per a alt i avançar. Però va ser tampoc desastrós. Se quedaren, se quedaren en puesto de laterals purament, de laterals antius. Desast però desastrós, desastrós. No aportaren lo, que tenen bon. Tècnica, tàcticament, eh, Abdenur semblava un jugador de segona divisió. Oh, fallos, ha vingut, fallos. ha vingut a, a substituir a Otamendi, un tio que està en el Mónaco, eh, o que ha estat en el Mónaco, eh, en, l'experiència d'Abdenur no és el central que van veure. I van veure una versió d'Abdenur però lamentable que li donen un regal a les palmes en la primera part que Jaume se xuga al careto que tu, tu que has porter, Manolo, es de, como si fuera No, no, es de veres, es como a, abollat que son els A, llevarle el valor de la bota a un jugador que si remata y trenca la boca. En el 1-0, se jugada que tu dius es una, es una errada de Abdenur que le dona a Momo, Momo la tira de a Araujo y este? es la mateixa parada que falla un medomenic en Vigo, en 1-3, anolito que no, de la línea, la trago en la frontal del área grande Exacte. Pero la parada es La menuda, sí. la, la es eh, eh, de un reflexo reflexes, de una rapidez increíble de una y y en efecto, no, no, de molt no, no, este es en eh, este se juega al cap, y después Parejo, por ejemplo, que en el minuto 90 perd un balón, que es inadmisible o la que, trae una, una trama de escándalo pero es que, claro mm, Parejo tenía al voltant d'ell un radidaxio de 30 metros sense ningú. Soles. Parejo, sí. que no està bé i que és una evidència Però se les juga a totes. No està bé, se les juga a totes. Se les juga, en efecte, i a voltes com l'expert és el, el blanc de les línies del club també, perquè el que hem dit moltes vegades, l'identifiquen com el capità. Però no s'amaga, i això és molt, molt important. En efecte. Eh, a, a, mi, ja a vegades se paga. A, ah, I a vegades ell també s'excedís, però és cert que és un jugador que ell no s'amaga, i ell, ell ho ha dit. Però també és cert, i ho ha contat Salva en la, en la primera mitja hora, eh, Jair, quan contàrem lo de la lesió de Mustafi, i que té molt mala pinta, ja diguem... En el canvi de la part. I diguem, ojo que n'hi ha jugadors al límit. I avui se va contar que dos dels que jugaren pràcticament tiesos, perquè en uno no es dona descans, són Gallà i Parejo. Estem justificant el mal partit? No, jugaren tots malament, punt i final. Però que a més la gent sàpiga que en el tema de les lesions, ojo en les que poden vindre, perquè n'hi ha futbolistes que estan al tope al límit, es que el justets i ojo, estem en novembre no vull pensar lo que pot ser estem això en novembre i després de 15 dies sense futbol mira, no, ni m'ho havia Però, pensat eh, bon apunt és una conseqüència de de que en un 8A en, en, en des de sempre Nuno ja, entre unes coses i altres entre els que no juguen perquè no els que estan fora perquè sí i que els que han vingut no es puc ficar perquè no me van a donar el rendiment mm. i ho sé entre tot això mm, n'hi ha 12 jugadors que saben que juguen que no van a tindre competència i que pues no poden Sí, però quan hi ha set possibles baixes, entre, les això no, se desmunta, no, ja. clar, pues, ah. pues ja hi està. I els 12 jugadors no existeixen perquè puguis dispondre demà. Què fas? Que venga la caballería. Es que demà, si els jugadors estan justos, un terreny xelat, dur com el de demà, perquè demà vas a un camp, en el millor dels casos, vull dir, en la millor previsió, 0 grau, com diria que ni frío ni calor. No, no, però és que damunt ells... Dur, xelat, mare meva. Ells estan acostumbrats a jugar en aquest camp. I te van a apretar, sabent-ho. Home, claro, i tu tens tota la desventatge. Jo recordé un any que anàrem a, a Valladolid, y en wow. aquell moment un jugador que estava en el Valladolid, que jo coneixia, vaig parlar amb ell dues hores partit, me diu així lo que fem és intensificar moltíssim l'escalfament i els primers 10-15 minuts i xira mort i fer-ne un sí, que això ho feia el València l'any passat <laughs> sí, mm. però no tenia res a veure amb la temperatura del Valladolid. El València ho feia per, sí, perquè, sí, sí. perquè sabia fer-ho. No, però, però és que això mm, no, a millor no té tant que veure la temperatura eh, del, del clima, sí del clima uh eh, -huh. com en la temperatura futbolística. Claro, però demà toca. Bé. 12 i 31, fem una pausa per a la publi eh, i entrem... Eh, estem a meitat de camí entre el que va passar el dissabte i el que té que passar demà de les 6, des de les 5 i mitja, sintonia Esports 97 el partit. Recordeu que, si voleu, us esperem en On The Rocks, passeig de... Perdó, Avinguda de França número 45 per a eh, prendre una copeta, per a veure el futbol allà amb nosaltres, per a sentir com fem el partit en la retransmissió i també per a, eh, si voleu pegar alguna tapinyeta, algo de, de picar també. Ahir teniu absolutament de tot eh, i ahir estarem fent el partit que demà a les 6 enfronta el Zenit i el València. Fem una pausa per a la publi i en tornar anem a la pregunta del WhatsApp perquè s'han arribat més, eh, més opinions que volem sentir en el 627980336 627980336 una nota d'àudio i els dilluns que és el dia de l'oient així en Esports 97 nit sempre, tots els dies vos eh, animem al Twitter que a més funciona està molt bé. Però els dilluns eh, volem sentir la vostra veu. El Twitter és nostre, però l'opinió és la vostra. Fem una pausa per la publi i responem a la pregunta, o responeu a la pregunta que avui estem fent, qui és el culpable de l'actual situació del València, l'Himn 1 o la plantilla? En tornar de la pausa, vos sentim en el WhatsApp. Vinga. La Champions del València passa per Rússia i per la 97.7 Ràdio. Dimarts, el València afronta una final en Sant Petersburg si vol estar en els vuitens de final de la Lliga de Campions. Des de les 5 i mitja de la vesprada et contem l'encontre que començarà a les 6 davant el líder del grup, al Zenit Arena, Zenit València. A més, si vols viure la retransmissió des de més a prop, vine a Bonens a València on the Rocks, en Passeig de l'Albereda 45, perquè tot l'equip d'Esports de la 97.7 Ràdio estarà retransmetent este partit des d'allí. Ningú et conta el futbol com Manolo Montaldi, Salva Folgado i els tens en Esports 97 el partit. Recorda, València Zenit, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Pro Ocasión. Taxco, Redford de Valencia, Fotopro, Toyota Valencia y Teletaxi. Tía, ¿te has enterado de que el Forca está a 6.290 euros? Ya, ya, te he oído en la radio. Pues ahora mantienen la oferta hasta el 30 de noviembre, que te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros y encima con Autostar Stop, aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Forca que encima mola. 6.290 euros. Mary, tranquila, que es solo un coche. Eh, sí, sí, pero 6.290 euros. Condiciones en Ford.es. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa. O consulta nuestro amplio stock en nuestra web, subes www.proaocasión.com Proaocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 0336, el WhatsApp, notes audio, la la vostra veu, la vostra opinió, és nostre el WhatsApp, és vostra l'opinió. La pregunta en el dia d'avui, qui és el culpable de l'actual situació del València, l'IM, Nuno o la plantilla? I aquestes són les vostres opinions. WhatsAppéame WhatsAppéame Hola, el meu nom és Gustavo i participe des d'un poble de la comarca de la Ribera Alta del Xúquer, que és Benimodo. La meva opinió sobre el que esteu eh, preguntant avui, eh, pense que el, el principal, eh, però no l'únic responsable és Nuno Espíritu Santo, ja que un entrenador té que saber treure-li rasquit a la plantilla, el màxim profit possible, cosa que Nuno, per supost, no està fent. També tinc seriosos dubtes eh, del model que, que a partir d'enguany està fent el València, ja que no, no sé jo la independència que puga tindre el, el pròxim entrenador, ja que Nuno eh, jo pense que caurà en guany eh, i, i possiblement abans de Nadal. Pense eh, la independència que puga tindre, eh, ja que li han, el nou entrenador, ja que li han dit que té que anar a les portes, a tocar a les portes de, de Mendes. I clar, eh, li ficarà jugadors i tal volta li, li dirà també jugadors que tenen que, que fer-li que, que tenen que jugar per a que, que siga més que sigui més fer más y y poder a o lo que siga. yo tengo seriosos dubtes del modelo que está frente el Valencia y que a la larga yo pensé que alguna cosa debe de tienen que ficar ahí alguna cosa que, perquè como <laughs> com enguany és impossible. Antonio Armiñana, de Lírica. Yo creo que el culpable de todo lo que está ocurriendo es el entrenador, porque está muy encabezonado en sus ideas y no hace lo que tiene que hacer aunque también hay que decir que los trabajadores no están poniendo nada de su parte, porque el partido de ayer, con un poquito que hubieran puesto los trabajadores, seguro que hubiéramos ganado. Buenas noches, equipo. Toda culpa tiene Jorge Méndez, Nuno, Peter Lim, la presidenta y Parejo porque no hizo nada contra las formas Parejo, vete ya. Nuno, vete ya. Jorge Méndez, vete ya. Peter Lim, tira a Nuno. Un abrazo, chicos. Soy Diego montaú de Enia. Y la, culpa de todo la tiene el uno ese, que no tiene ni idea de llevar un equipo de fútbol. Y eh, es más malo que malo. Esto no tiene no es, derecho y hay que tirarlo. Y, eh, eh, ya está bien de tanta, de tanta, de, jugar así de, mal. Que no, no hay que jugar así de mal, hay que jugar mucho mejor. Pero a mí, el culpable principal es Lim, pero portar a, a Nuno. A més, li va renovar tres anys més, crec. Entonces, principal culpable és Lim. Després, Nuno, perquè és incapaç de, de ser el entrenador que el València necessita. I últimament, la, la plantilla per no ficar el que n'hi ha que ficar. Soc Francesc Martí. Hola, sóc Vicent i per a mi la culpa està al 50% entre en uno i els jugadors. Bona nit. el nostre WhatsApp i les vostres opinions el dilluns dia de l'oient en la 97 punts de ràdio a Esports 97 nit i demà quin partit preveieu que pot ocórrer? Terreny gelat, jugadors al límit en principi el núvol que ve sembla molt negre, però també semblava tan negre en Vigo, després va eixir el sol. <laughs> No te veres, eh? Jo no me Manolo, tio. És que la <laughs> sensació que me tu ja desistixes, ¿no? És que eh, fem el ridícul cada setmana intentant eh, fer una previsió. És millor callar-se. Jo en Balaïdos veia palmatòria segura i jo sé que sempre sóc optimista, eh? Jo, jo sóc molt optimista amb el València, jo crec que més pel valencianisme que per objectivitat però demà el núvol que tinc al cap eh, és negre, o sigui, vull dir, jo no veig demà el València me sorprendria que competira ho va fer a Lió, per exemple, sense fer un partit brillant, però la primera part de Lió va ser mm, per a mi molt bona, la segona part Jaume te salva, però és que demà no veig jo ni, ni, possibilitat no, d'anar-te'n, avançar-te en el marcador, perquè és que veig l'equip tan, tan dolent i tan desenxufat, no? que creu tampoc l'entrenador, que un altre balaïdos seria, seria ja eh, massa descarat un altre balaïdos demà jo he dit a l'inici 0-3 i, reti i rectifiques clar, després d'això pues, què, què vaig a dir no? <laughs> me vaig a quedar en el 0-3 per, perquè el que pense de veres és massa dur per a, per a dir-ho ah pues està bé passe la paraula <laughs> Passa palabra. Bueno, jo crec que el, el problema és que té un grup de jugadors molt reduït per a fer l'equip uh mhm. -huh. i per a mi, ja ho he dit antes, el determinat és qui marca el, uh mhm. -huh. el xiquet d'allí, no? Entonces, jo crec, Hulk. I, i en aquest moment, clar, eh, algun jugador dels que està lesionat pues, era molt important per a fer alguna cosa, però, però tant com així ja se donarà en compte que que aquest jugador va fer el que volgué perquè jugar en, un, en una banda que estava molt a gust el que ha de fer és intentar anul·lar-lo dins de les possibilitats jo ja dic que l'únic jugador que pense que pot anul·lar-lo d'alguna manera pues, és Orban per la manera, per la, lo calent que és llavors aquell que és molt gelat perquè el tio va molt sobrat pues, un tio damunt i, i pesat és l'únic per les característiques a veure si podem eh, recuperar el tall de Nuno parlant de, de Hulk del davanter del conjunt del Zenit sí, el tenim ahí això és el que ha dit Nuno al voltant de comparar al brasiler del Zenit um, el tema de, de Hulk és una cuestión que creo que hay que contrarrestar com equip, hay que anular i y, y estar atentos en el sentido de grupo, estar equilibrados, estar organizados, porque individualmente no, no puedes frenar a un solo jugador, pero sí el equipo todo desde él Parla equipo y parla de grup. Com que se pot para la Hulk dema Vull dir, com a equip, com a grup, el Valencia què té que hacer para no patir la desfeta que el brasileño le va causar al Valencia en el partido nada en Mestalla? pero a mí Manolo, no te puedo condicionar un futbolista y Hulk... Eh, va fer gran partit en Mestalla punt i final, vull dir, la resta de partits de Hulk són partits d'un davanter normal, vull dir, eh, allò va ser extraordinari, eh, és el seu millor concurs eh, en Europa no estic d'acord deixa que acabi el raonament, i jo crec que va ser eh, facilitat perquè aquesta defensa col·lectiva no? de, en grup que a priori no va posar per a Hulk que jo, crec, jo no la vas veure per cap posto perquè li deixaré molts metres i pegar dos pepinades espectaculars pues fallar. O sea, ese plan falla. Si el pla de demás es el mateix, pues apague i vámonos. Però jo, jo no he vist a Hulk jugar tan a plaer en cap partit con va fer Mestalla. Montoro discrepava. que paga. en las estadístiques de la Champions, eh, per l'actuació en els quatre partits, Hulk té la millor puntuació de tots els davanters de la Champions per davant de, de tots els que coneguem incluint Neymar, per exemple mm, ha ficat 3 gols ha donat 4 assistències en 4 partits ja, ja, però... el millor davanter de la Champions per davant de Neymar. Sí, però Neymar no estava xon contra el Lió, el Zenit i el València. Saps el que te vull dir, no? O sigui, però la puntuació dels partits és per, per tot, per tots els sí, mèrits sí, sí, que fas tu en els partits. Sí, està clar, sí, lo, com, el, com el bàsquet, o sigui, gols donen uns punts, assistències... Tampoc juga en el Barça, ni en el Madrid, uh -huh. ni, en el, ni, ni en el Bayern de Múnich. Juga en el Zenit, sí, sí. que tampoc però, és... Eh, Julià, el que jo, jo te vull dir és que Eh, este jugador pràcticament quan començava que va marcar el primer gol ja se li veia que no estava ben marcat això se'n va donar compte sí, tots sí, clar. El, entonces a mi jo pense que si aquell partit eh, no se rectifica en un marcatge diferent eh, perquè va canviar este senyor eh, demà la tàctica o sigui, que ell no ho intentar quan ja tenia l'ocasió i els motius, no? I a mi me fa dubtar. I jo te dic que el que jo penso, imagina't, que vamos, que a mi ni me toca dir-ho ni res, però ho dic perquè dels jugadors que queden doncs és l'únic que pensé que per caràcter vol frenar-lo, però Orban. a millor és una tonteria el que dic. Ja, però, Jaume, <laughs> la realitat és la que és. Orban és de la, no, de, la, de la quinta de Bilbao. Però no voldràs repetir... Ja no ha tornat a jugar de, yeah, des del dia no de Bilbao. no voldràs repetir el mateix que fem l'altre dia. Tendràs que intentar fer un canvi, no? Sí, clar. Perquè canvi això. Per lo menos perquè saps el jugador que... Si ets a jugar, si no t'agrada guanyar. Punto uno. Seguro tingué dues ocasions, les fica en Gamber i, i a jugar, i claro, eh, tu tens que tratar el que d'alguna manera desequilibra d'una manera tan brutal, perquè aquest jugador és potència al marge de que és un bon jugador, però si no té aquesta potència seria un bon jugador, però no destacaria com destacar. Però la potència, jo no sé qui tindrà en aquest moment en el futbol mundial més potència que ell, jo no, no me la jugaria. Complicat, perquè és un, és un armari. 12 46, i demà sols val guanyar o un empat Es un buen resultado. Hacemos una pausa y contestem esta pregunta. Venga. Revisión de 67 puntos. Lo paga Ford. Cambio de aceite Ford Castrol. Lo paga Ford. Cinco años de asistencia en carretera. Lo paga Ford. Ahora al financiar la compra de tu nuevo Ford Kuga o Ford Mondeo en la red Ford de Valencia, te regalamos cinco años de mantenimiento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Infórmate en cualquier concesionario de la red Ford de Valencia. Filtro de aceite. Lo paga Ford. Filtro de aire. Lo paga Ford. Filtro de combustible. Lo paga Ford. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes. Vale, ya vendré otro día. Miriwan por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga. solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. La Champions del València passa per Rússia i per la 97.7 Ràdio. Dimarts, el València afronta una final en Sant Petersburg si vol estar en els vuitens de final de la Lliga de Campions. Des de les 5 i mitja de la vesprada et contem l'encontre que començarà a les 6 davant el líder del grup, el Zenit Arena, Zenit València. A més, si vols viure la retransmissió des de més a prop, vine a veure'ns a València on the Rocks, en Passeig de l'Albereda 45, perquè tot l'equip d'Esports de la 97.7 Ràdio estarà retransmetent este partit des d'allí. Ningú et conta el futbol com Manolo Montaldi, Salva Folgado i els temps en Esports 97 el partit. Recordo, València Zenit, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Arte. Col·laboren Pro Ocasió Construcción, Caxco, Redford de Valencia, Fotopro, Toyota Valencia y Teletaxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Deu per a tancar este programa en el dia d'avui. Senyors, demà sols val la victòria o un empat és un bon resultat? Per moltes raons val la victòria i per demostrar que, que tot no va ser sovint, igual que l'altre dia en Vigo fèrem... Un una il·lusió i una revolució, pues jo penso que demà seria el puesto ideal també per dir, eh, així fem una bona, si se dona compte, el València en la Champions està encara viu perquè feu un partit, diguem, eh, excepcional, que és el de Lió, pues perquè no pot fer-lo demà. Si acerten l'alineació i el marcatge de Hulk, jo penso que tenim que aspirar a guanyar. És que l'empat és pràcticament eh, estàs ahí també, tens que dependir també de, de guanyar-li al final, per tant, jo sí o sí guanyar. Julián. Guanyar és la única garantía de estar dins. Claro. És la única. Després... Així és el titular. Pot, pot servir, pot, te pot servir hasta pedre per pa, pa classificar-te. Però, això, això són les altres calces. Però és un, això, és un tema diferent. Ja depèn de lo que passa en l'altre partit i, i bueno, i en l'altre partit... Pues, I, I quan tu no saps l'altre partit com va acabar... Clar, eh, igual empaten els dos. <laughs> i bueno, però Guañar Yo, vamos, no. Mm, Nuno, Es lo que el que els ha hecho a que no me es mm, Val Guañar Per portada de portada de Super. Sí. el firme pero Però está el l'empat? <laughs> sí, sí, pero el eh, empate Perdón, tú estás en un cagazo de amun que no te aguantes Pero a lo millor no te servís para a Ya, ya, usé Julen. No ho sé, però és que... Pues entonces no, no el firmes. Després de, les do, de la doga... Entonces no firmes. No, però després de les dos graves que has fet, que és el primer partit que te condiciona sí. el grup, esa sa palmatòria, havent empatat a dos, un marcador en contra, tires l'equip amunt, a buscar tens, una remuntada. És molta raó en això. Val? I que acabes palmant, perquè acabes palmant perquè te torna a pillar una contra, te torna a pillar una contra al València Club de Futbol en Mestalla, o sigui, és que són paraules majors. Després, la, la garba de Gante, jo crec que és encara mayúscula, o sigui, és major que la de Mestalla. Demà, un empat, pues, escolta, del mal el menos, tío. I a veure el que fan els altres, i en l'última jornada pues, eh, Mestalla li has de guanyar el lío. Si no, no mereixes passar a vuites de final. Això està per descomptat. Que és que eixa... Però és que com està el València en la UCI, escolta, demà però, que li donen igual, un, un ibuprofeno, tío, ja igual està. Igual que dissabte també en les Palmes ja, ja havies comptat els tres punts. I al final, uno i gràcies. Descontarien uno per a ficar el tuit que no fica mai. Claro. que tenía previsto llegar el tuit, no? Eh, eh, si guañaba las palmas y el tuit estará en el aire. hoy eh, en con els de Plaza deportiva, que es la empresa de Salvador Velda, la que va a gestionar el Twitter de Nuno, 6.000 pavos al mes per gestionar el Twitter, de momento no muy guayando el show, porque <laughs> no han tuitejat... O sí, Manolo. Jo el que te dic, per no publicar res una temporadeta. Eh, la columna de Avui Julen... És un error, eh? La, Perquè... Crear-lo. La no, columna de no, Julen... No, no, no haver La contraportada d'ahir de, de, de, de Julen, que, sí. que jo l'he llegida... Jo també. Eh, i, que està mo, I que està molt xula, perquè a més, justament abans del partit, eh, mm. eh, i tu estaves, i nosaltres ho sabem quan diguem la porra és que avui, si guanya... juntos somos más fuertes, afición. unidos todos con la afición, que es lo que conta també. Ya, pero i, i si he perdut, per què no? Per bueno, què Bueno, és una bona reflexió. Si, si m'han dit Nuno vete pues, bueno, pues no passa res. És un intent a la desesperada. Cara, donar una explicació i ja està. Crear un Twitter ara, ara en, mm. este, en este moment és un intent a la desesperada de, de guanyar terreny que ja has perdut. És d'una inoportunitat Clar. absoluta. Vull dir, jo escrivia avui en, en Levante que eh, Taure en un al seu Twitter eh, és tan oportú com eh, convidarà pues, a actuar pues, el dia de la hispanitat a Uri Toledo en pues, la castellana. Fer, si te en fuego, amigo, ja està. Ja, sí, sí, li has donat una arma més <laughs> als teus detractors per per a castigar-te contínuament, perquè el Twitter d'això eh, les xarxes socials són, són poden ser molt... Molt boniques molt, i molt cruels. Molt cruels. Segons la situació la són determinants. absolutament el que li dona la gana. Sí, sí. És molt cruel, eh? Una, les xarxes socials són molt cruels en situacions ne eh, negatives com la d'ara. I si ja tenen el, la teua, anem a dir, direcció, pues ja, ja t'envien, t'envien, t'envien. Te torren. I jo, vamos, jo crec que en uno, a banda de no escriure, no hi ha xirada tampoc. No, no, no. no, no Perquè... Bueno, <laughs> no, sé. no, divendres li pregunten en, en Mestalla quan el dia que la crea, ¿no? De Credit Shows per la nit, divendres en la roda de premsa prèvia a, a Las Palmas. Ell l'anuncia. Qual va ser su primer no, no l'anunci aquell el... Sí, que anava a tindre... No, no, no, no això se descobreix en Twitter, perquè de colp a més que una Apareix. notificació de que sí. 4 o 5 companys de la premsa seguien en uno. Dic, hòstia, en uno, compte verificat. Hòstia, serà de veres? Correcte, correcte. I, i com ara ja està tot inventat, dic, algun friki que ha aconseguit que le, la verifiquen i no, no és l'oficial. Però, però sí, però jo felicitaria qui l'ha aconseguit que, que diguera que sí. Però quan li pregunten a qui va, qual va ser el seu primer tuit, les televisions nacionals, que és l'únic que els interessava de la roda de premsa prèvia contra les Palmes, i diu... No, la verdad es que no lo sé. Claro que no lo sabe, Es que no sabe eh, ni quina persona va escriure-lo. O sigui, hay contra bueno, una empresa... I... No, però això no serà així, tampoco tampoc, eh? ¿Tú crees que va a inter intervindrá ahí en algún momento? Yo creo que, que tú no contrates una empresa para que te escriba es mensajes. Contrates una empresa para a que faça un, un treball mmm, a la teua imatge. O sea, que, que, que establezca un control de lo que la... De, pero va a lo que la que guiar. Mira, si vas a tuitear algo ni, a muy millor ni Ni a en, en, en Twitter, ni a tendencias que se estudien maneras de, de maneras de contrarrestarles y ese es el trabajo de, que de, de, lo que no Una manera de llevar, no, llevar, llevar la teua imatge en Twitter. Pero mira, te vas a decir una cosa, Julen. Això pot funcionar o no. yo creo que en este caso creo que arriba un poquet tarde Sí. En, en lo que diu Julen, per exemple, n'hi ha casos en, en els jugadors de la NBA que també porten molt i que està la cosa molt estudiada, que millor un jugador, per exemple, eh, monitoritzen eh, el seu Twitter i oh. veuen les crítiques. Pues mira, avui a fulano de tal eh, l'han acusat de no correr más I quan va aixir a roda de pensa el jugador el diu tal i qual he de reconèixer que avui, per exemple, el, el tema físic no està tan certat i és una manera de contrarrestar. Sí, però això tu estàs parlant eh, dels mitjos que ja tenen establits que és l'entrega tot a l'espectador eh, i al seguidor, tot entrar en els vestuaris, tot. Ahir, ahir val tot. Sí, sí, sí. Entonces, això és una cosa més de les que fan ells, a més per decret no, no, però això se fa així. Això també ja, ja se fa a Espanya. Però eh? sí, Sí, però estratègicament, per a mi, treure la... Ese dia és una inoportú, El dia següent de Baleidos, perfecte. És, és una quota de popularitat en uno recuperat. Claro, però, però has desaprofitat 14 dies. Però no el fuego amigo, no, no, no. Que, <laughs> hombre han desaprofitat, evidentment, eh, 14 dies. Jo estic eh, absolutament d'acord En, enxufa avui, per exemple. És un tema d'estratègia i, i, i claro, s'enganya. I però, però que... en el fons tindràs que ser que te beneficie no que te perjudique. Per lo menos intentar-ho, no? Ah, pues ara mateix que no publica res. Ah, pues ja està, que se quede com està. Ara mateix que no publica en, en tot res. Cas, en tot cas, demostra eh, que la preocupació en el València per la imatge de Nuno és, és, és, evident, és, evident, és real i és molt gran, eh? és molt ètic. I, si estan llegint el que la gent diu, pues, mm. serà, diuen, serà més encara. Diuen, jo me, me preguntava ahir, eh, avui ho ha publicat eh, Superdeporte, que Peter Lim té previst vindre al València-Barça. A mm-hmm. veure, normal, si a aquests partits pues, se demana. Igual se veu en primera persona lo que està correguent en Mestalla. Perquè una cosa és que teu conten... És, és que el dia del Barça però... va veure que l'equip va al 100%. Però, eh, a veure, ell sap perfectament no, no, clar, que sap. què s'enfrenta i dia, eh? i si ve és en condicions de causa... que la gent no a cantar Peter Tiraló, Peter Tiraló. Però, Manolo, ja, ja, però que, que no serà sorpresa. Ja que ho dius, i perdona, Julen, jo este matí en el Murciélago, quan parlàvem de que la gent se girarà, ho, dia, va, ho diu molt ràpid eh, se girarà en qualsevol moment a la llotja a, a traure osa ja començaren. a l'Aijun quan l'altre dia és l'Aijun a fer-se la foto en les dones jo escolté xiulits no, no, no escoltes, n'hi ha xiulits, ha xiulits val, però sí, però eh, varios espectadors i oients la 97.7 m'han enviat eh, tuits dient que era Mònica Oltra que també és de veres que era una de les rostres públics, públics que hi sien pot ser. que és possible, de fet a Mònica Oltra li dediquen un càntic des de Curva Nord en concret, que, durant el partit però jo escolto xulits. Mm, evidentment no se pot saber si són per a una o per a altra, però n'hi ha xulits. Ho veurem. Yeah. Uh, eh, L'Aihun eh, va estar prou incòmoda amb els pocs que se giraren cap a la llotja, perquè van ser molt pocs, però li va incomodar, me consta. Senyors, ens quedem sense temps. Pues podríem estar, mare meua. Sí, sí, que comença el partit. Pues, pues no, pues teniu que descansar, perquè jo tengo un diari que fer, ja me tengo a descansar, tu tens que preparar el murciélago demà. Total, Julián Montoro, moltíssimes gràcies. Bona nit. Jaume Martí, moltíssimes gràcies. Sempi, te veig demà i se sentim després en la ràdio. Demà de Rocks. Demà, demà farto tot dues nits. Demà de Rocks. Senyores, senyors, se recordeu, demà de Rocks. Eh, Cristóbal, gràcies, que ha estat així amb nosaltres. Eh, Bonatos. eh, el nostre bon amic gent. Senyores, senyors, ho deixem així. Demà 3 més quart, així amb el senyor Sempere, el Murciélago, el Murciélago Levante Televisión, a les 5 eh, i mitja tornem per al partit de, del València i el Zenit a les 8 i mitja al bàsquet i a les 11 i mitja així acaba Esports 97, comença la nit gràcies, adeu y fin de semana. Hasta el tiempo seco y cálido del sur, y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta el... La 97. Fórmula 97. Fórmula 97.7